السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه تسليما مزيدا وبعد Mpenzi mtazamaji tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala tunapokutana tena katika kipindi chako kipendacho cha tauhid mwanzo at-tauhid awwala Katika vipindi vilivyotangulia kama tulivyowajuza tuwapitia kit, eh, kitabu ambacho chaitwa Rasailun fil Aqida au manhaju au aqidatu ahli sunnati wal jamaa kitabu ambacho kimeandikwa na Sheikh Dr. Muhammad bin Ibrahim Alhamd na kilipewa utangulizi na Sheikh Ibn Baz rahimahullahu tabaraka wa taala Leo biidhnillah tabaraka wa taala utapata kujua katika kipindi chetu ni kwa nini ahlus sunnati wal jamaa wameitwa ahlus sunnati wal jamaa na ni nini maana ya ahlus sunnati wal jamaa baadhi ya majina mengine ambayo eh, ahlusunnati waljamaa wakati mwingine huitwa nayo badala ya wao kuitwa ahlusunnati waljamaa kuna majina mengine ambayo hutumika na ikiwa wakati utaturusu au muda utaturusu biidhnillah tabaraka wa taala tutaweza kupitia vile vile mambo ambayo ni special kwa ahlusunnati waljamaa ambayo ni nadra yapatikane katika e, vipote vingine miongoni mwa waislamu tukianza ndugu zangu ni kuwa ahlu sunnati wal jamaa maana yake ni nini wanasema ulama rahimahumullah tabaraka wa taala as fi fil lughati hiya at-tariqatu was-sirah as-sunnatu fil lughati hiya at-tariqatu was-sirah maana ya sunna ni njia ni njia na أو علماء وعقيدة رحمهم الله تبارك وتعالى وحفظ الله الأحياء منهم ونبطاج نينو سنة في الاستلاح ونبطاج نينو سنة كل ما دانا تمنولوجي زا علماء وعقيدة وهما نشا يكوى هي الهدي الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هي الهدي الذي kana alayhi rasulu sallallahu alayhi wasallam ni uongofu ambao alikuwa anaufuata nabii sallallahu alayhi wasallama wa ashabuhu na masahaba wake alayhi salatu wassalam kwa hivyo sunna ni mfumo mzima wa mafunzo ya Kiislamu iwe ni mambo ya kiakida iwe ni mambo ya vitendo iwe ni mambo ya eh, ya maneno na kadhalika na kadhalika kwa hivyo sunna ni alhadi alladhi kana alayhi ar-rasul sallallahu alayhi sallam wa ashabu ni uongofu ambao mtume sallallahu alayhi sallam na masahaba wake walikuwa wakifuata ilman iwe ni ilmu ambayo ni ya manfaa wa i'tiqadan vile vile i'tiqadi yao mambo ya kiimani wanayoamini wa qawlan wa amala katika mazungumzo na vitendo vile vile na ndiyo asunna allati yajibu ittiba'uha na ndiyo njia ambayo yafaa kufuatwa na kila muislamu wayuhmadu ahluha na wanapongezwa watu wenye kuifuata sunna hii wayudhammu man khalafaha na mara nyingi hukemewa wale ambao wanaikhalifu njia hii ya mtume sallallahu alayhi wasallama na vile vile neno sunna kilugha au ki katika istilaha zingine inapotajwa sunna hukusudiwa sunanul ibadat sehemu ya ibada ambayo si lazima muislamu ku, kuifuata au wakati uh, si lazima muislamu kufanya yani anapofanya anapata thawabu na asipofanya hapati dhambi sehemu hii ya ibada vile vile eh, hutajwa au huwa ina ina inapotajwa ina ni kuwa si lazima Muislamu kufanya ibada kama zile. Kwa hivyo sunna ni kinyume cha wajib au farad. Sun farad ni ile ibada ambayo unapofanya unapata thawabu, ukiwacha unapata madhambi. Ama sunna wakati mwingine inapotajwa ni ibada ambazo Muislamu akifanya anapata thawabu na asipofanya hapati hapati kosa. Vile vile sunna inapotajwa huwa inamaanisha ni kinyume cha bid'ah kinyume cha bid'a lakini sisi tunapozungumzia sunna hapa katika mada ya aqida ni kuwa ni ule uongofu ambao mtume sallallahu alayhi wasallama na masahaba wake ala ridwanullahi tabaraka wa taala alaihim walikuwa wanafuata ndo maana mwanadamu ambaye au wakati mwingine tunaposema ya kuwa fulani min ahli sunna fulani yeye ni katika ahli sunna humaanisha ni min ahli tariqati almustaqimati almahmuda yakuwa yeye ni katika watu ambao wanafata njia iliyonyooka njia ambayo ni ya kupongezwa njia ambayo ni nzuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sote tuwe min ahli tariqati almustaqimati almahmuda yani atujalie ni min ahli sunnah wafasi wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallama Tunakuja katika sehemu ya pili <clears throat> taariful eh, jamaa taariful <clears throat> jamaa fi lugha asema aljamaatu <clears throat> jamaa tunapotaja ni kinyume cha eh, kutofautiana huwa dhiddu atafarruq kwa hivyo jamaa ni kule kuwa pamoja na eh, kufanya mambo kwa pamoja na kuwa mmeunganishwa na jambo fulani ambalo linawafanya nyinyi kuwa ni watu moja hadhi hiya الجماعة كتك استلاحية علماء وعقيدة آه، هم سلف الأمة <coughs> هم سلف الأمة حاواني ويما وليوتانقلية كتك أمة وكإسلام هم سلف الأمة أهل آه، الجماعة هم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين hawa ni wema waliotangulia katika masahaba miongoni mwa masahaba wa nabii sallallahu alaihi wasallama tabi'un ridwanullahi tabaraka wa taala alaihim na wale wote wanaofuata katika mema waliokuwa wakiafanya kuanzia kwa tauhid kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na ibada zingine zote zinazofuata hao ndo aljamaa na wao ni wale ambao ijtama'u ala alhaq as-sarih min alkitabi was sunnah wao wameweza kuunganishwa wameweza kufanywa kuwa ni watu moja kupitia haki iliyokuwa wazi ambayo tumeipata kupitia kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na sunna ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallama lakini swali ni je kwa nini ahlu sunnati wal jamaa wameitwa jina hii ahlu sunnati wal jamaa bona wao walijiita au waliitwa jina hii ya sunnati wal jamaa ni kwa sababu ahlu sunnati wal jamaa hum man kana ala mithli ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashaba wa ashabuhu sallallahu alayhi wasallam wao ni wale ambao wanajibidisha kuwa kwa yale ambayo mtume sallallahu alayhi wasallama na masahaba wake walifanya na tabiuna wema walifanya na wakawa katika hali hiyo kila sehemu kila zama wanafuata nyayo na mwenendo wa Rasul sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake kwa hivyo wao wameitwa ahli sunnati wal jamaa lintisabihim lisunnati nabii sallallahu alaihi wasallam kwa sababu wanajinasibisha na sunna ya Rasul sallallahu alaihi wasallam si tu kwa madai si kwa madai bali wanajinasibisha kwa sunna ya Rasul sallallahu alaihi wasallam kwa vitendo wanajinasibisha kwa sunna ya Rasul sallallahu alaihi wasallam kwa ilmu kwa vitendo kwa mazungumzo yao kwa kitabia kwa mfumo wao wote wa maisha wao wanajibidisha kuwa kama alivyokuwa Rasul sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake kwa sababu hivyo ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anawataka wanadamu waislamu kuwa laqad kana lakum في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة hakika nyinyi mnaye kwa mtume sallallahu alaihi wasallama kielelezo chema hivyo nyinyi ni kujibidisha kuwa kama yeye sallallahu alaihi wasallama katika hali zenu zote katika ibada zenu zote Kwa hivyo wao wameitwa ni wal jamaa kwa sababu ya kujinasibisha kwa sunna kwa mwenendo kwa njia ya nabii sallallahu alaihi wasallama wajtimaihim ala al-akhdh biha dhahiran wa batina na kuungana kwao ili waweze kuifuata sunna ya nabii sallallahu alaihi wasallama kwa wazi na kwa siri kwa mazungumzo yao kwa vitendo vyao kwa itikadi zao na kadhalika na kadhalika kwa mtu yoyote ambaye anajibidisha kufuata sunna ya Rasul sallallahu alaihi wasallam anajibidisha kuelewa Uislamu kama walivyoielewa wema waliotangulia kuweka Uislamu kwa vitendo kama walivyofanya wema waliotangulia basi yeye atakuwa ni mmoja wao atakuwa ni miongoni mwao atakuwa ana kila sababu ya yeye kuitwa ahlus sunna au ni min ahli sunnati wal jamaa ja'alana Allahu tabaraka wa ta'ala minhum Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa ni miongoni mwao na baadaye tutakuja kuona biidhnillah tabaraka wa ta'ala watu walipoanza kugawanyika vikundi mbalimbali vilivyoanza kudhihirika baada ya zama za nabii sallallahu alaihi wasallama na ikawa kuna mashia ikawa kuna mu'tazila ikawa kuna mahawarij basi masahaba wao au ahlu wal waljamaa wao wakabakia kufata lile ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam alisema lifatwe itakapotokea wakati ambapo watu watatofautiana kwa sababu mtume alibashiri ya kuwa umma wake wafasi wake na tunaposema umma hapa tunamaanisha umma ijabia kwa sababu wanavyotuambia maulama rahimahumullahu tabaraka wa taala yakuwa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallama imegawanyika sehemu mbili kubwa Sehemu ya kwanza ya ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wale ambao wameitikia mwito wake aliposema alayhi salatu wassalam ya ayuha nas qulu la ilaha illa Allah tuflihun enye watu mkubalini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo Mola peke yake anayestahili kuabudiwa kwa haki na mtaweza kufaulu kuna wale ambao waliitikia mwito huu na wakamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakawa wanamwabudu Allah kama alivyoamrisha na kufundisha nabii sallallahu alaihi wasallam hawa ni umma ijabia wameitikia mwito wa nabii sallallahu alaihi wasallam na kuna wale ambao ni umma da'wiyah ni umma ambao ni katika ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini bado wanamkanusha wanamkataa wamekataa kufuata mafundisho yake wamekataa kuitikia mwito wake alayhi salatu wasalam hawa ni katika umma da'wiyah wanahitaji da'wa wanahitaji ulinganizi wanahitaji kuitwa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala waweze kuikubali dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kama anavyotaka Allah jalla jalaluhu huwa katika hii umma ijabia hawa waliomuitikia mtume sallallahu alaihi wasallam ambao wanaingia chini ya uh, umbrella ya Uislamu mtume sallallahu alaihi wasallam alibashiri ya kuwa watakuja kutofautiana pakubwa na masahaba ridwanullahi tabaraka wa taala alaihim siku zote wao walikuwa na hamu ya kujua mambo ya khairi wakamuuliza sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ikiwa umma wako utatofautiana kiwango hicho ni kikundi gani ambacho kitakuwa katika haki ni kikundi gani ambacho kitakuwa na cha kuokolewa na moto wa jahannam firqa anajia basi mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ma ana alaihi alyawm wa ashabi au hum man kana على ما أنا عليه اليوم وأصحابي au kama qala alayhi salatu wassalam mtume akasema sallallahu alayhi wasallam kikundi ambacho kitakuwa ni yenye kunusuriwa ambacho kitakuwa kwa haki ambacho kitakuwa ni yenye kuingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala biidhnillah pasina na waswasi yoyote ni wale ambao watajibidisha kufuata yale ambayo mimi niko juu yake leo yale ambayo mimi nayafanya leo mafundisho mazuri ambayo nitawacha nyuma na yale ambayo masahaba wangu wanafanya kwa hivyo hapa hum man kana maana alayhi alyawm hiyo ni sunna ya nabii sallallahu alaihi wasallam wa ashabi hiyo ni aljamaa kwa hivyo ahlu sunna wal jamaa wale ambao walijibidisha kubakia katika uislamu sahihi itikadi sahihi ambayo alifunza rasul wao wakawa wanajulikana kama ahlu sunnati wal jamaa na je hawa sunnati wal jamaa wana majina mengine isiyokuwa sunnati wal jamaa naam wana majina mengine lakini sifa zao ni zile zile hazibadiliki sifa ni zile zile ya kuwa wao wanajibidisha kufuata manhaji ya nabii sallallahu alaihi wasallam manhaji ya wema waliotangulia huo ndo uislamu ambao wanajibidisha wao kufuata na miongoni mwa majina yao ni ahlu sunnati wal jamaa jina ambayo twaizungumzia leo miongoni mwa majina yao ni ahlu sunna wakati mwingine tuzasema tu ahlu sunna bila kuongeza aljamaa lakini wanakuwa watu ni wale wale ambao wanajibidisha kufuata manhaji ya rasul na masahaba na wema waliotangulia ridwanullahi tabaraka wa taala alaihim wakati mwingine tuzatumia ahlul jamaa ahlul jamaa wanakuwa bado ni ahlu sunnati wal jamaa wakati mwingine tunatumia tu al jamaa kipote na tukisema hivyo tunamaanisha ahlu sunnati wal jamaa as-salafu salih wao waliotangulia as-salafu salih ndio maana mtu anasema mimi nafuata manhaj ya salafu salih huyu in other words anasema mimi nafuata manhaji ya ahlu sunnati wal jamaa kwa hivyo inakuwa hakuna contradiction yoyote mtu anaposema mimi nafuata manhaju salaf. Mtu anaposema anafuata manhaju salaf anamaanisha anafuata manhaj ya ahlus sunnati wal jamaa. Vile vile ahlul athar. Ahlul athar. Al-athar maana yake ni as-sunnah al-ma'thura 'an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Ahlul athar yani ahlus sunnah. أهل الأثر أهل الثن أهل الsunna kwa sababu kama tunavyojua katika mustalahu alhadith al-athar inaweza kuwa ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au ni maneno ya masahaba wake au ya alima wote ambao anatambulika kama sijakosea kwa hivyo tunaposema ahlul athar ni wale ambao wanajibidisha kufuata al-athar al-ma'thura من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين ni wale ambao wanajibidisha kufuata eh, mazuma, maneno na mwenendo ambayo ni kutoka kwa Rasul sallallahu alaihi wasallama na masahaba wake ambapo inaturegesha pale pale ahlu sunnati wal jamaa vile vile tuna ahlu hadith ahlu hadith tunaposema ahlu hadith ni wale ambao wanajibidisha kufuata hadithi za nabii sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo unaposema ahlu sunnati wal jamaa ukasema ahlul hadith ukasema as-salafu salih au ukasema manhaju salaf manhaju ahlul hadith manhaju ahlus sunnati wal jamaa manhaju ahlul athar yote hii ni watu moja lakini wana majina tofauti tofauti ni manhaji moja ambayo hutumiwa majina tofauti tofauti kuweza kueleza watu wa manhaji hii sahih ya Rasul sallallahu alaihi wasallam vile vile tuna alfirqa annajia alfirqa annajia kipote au kikundi ambacho kwamba ni cha kuokolewa ambacho kitaokolewa hapa duniani na kesho akhira biidhnillah tabaraka wa taala hapa duniani wataokolewa na shari mbalimbali mbali. kama vile bid'a na aina zake wataweza kuwekwa bid'a wataweza kuwekwa mbali na bid'a na aina zake kwa sababu wao huwa hawasemi ya kuwa kuna ubaya gani mimi nikifanya kadha wa kadha wa kadha lakini wao wanasema kuna dalili ipi ya kunifanya mimi kufanya kadha wa kadha wa kadha ndio maana wanaitwa ahlul hadith ndio maana wanaitwa ahlul athar wao wataokolewa na bid'a kwa sababu siku zote wao wanaongozwa kama tutakavyoona na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya nabii sallallahu alayhi wasallam wanafata Qur'an wanafata sunna kwa hivyo wanapofanya ibada wao hawajifanyii tu mambo kiholela la bali wana mwongozo barabara ambayo anaongoza katika barabara na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala wakaweza kuifuata kama ilivyo wataokolewa na bid'a na aina zake wataokolewa na upotevu mbalimbali mbali katika huu ulimwengu kwa sababu wao siku zote wanapigana na adui mbili kuu au mambo mawili makuu ambayo shetani hutumia kuwafitini na kuwapiga vita waja wa Allah ni nini ashahawat na ashubuhat kwa hivyo shetani hawezi kuwaingilia hawa wema kupitia shahawat na hasa ashubuhat matamanio na mambo ambayo kwamba ni shubha mbalimbali au misconceptions katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini kwa sababu wao wako na ilmu nafi' wako na ilmu alkitabi wa sunnah elimu ambayo inawaongoza katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala inawafanya wao kumwabudu Allah anavyofaa kuabudiwa na shetani anapoleta waswasi anapoleta shubuhat katika akili zao wao wana ilmu ambayo wanaitumia kuweza kurefute kuweza kuzijibu na kuzikomesha zile shubha ambayo shetan au na shetani mwanadamu au shaitani jini atajaribu kuleta katika maisha yao kwa hivyo katika huu ulimwengu wataokolewa na shari mbalimbali wataokolewa na bid'a mbalimbali wataokolewa na upotevu mbalimbali kwa sababu ya ilmu safi waliokuwa nayo ilmu ya kitabu na sunna ya nabii sallallahu alaihi wasallam na yomul qiyama ndio watapata malipo makubwa hata zaidi kwa nini kwa sababu ni yaumun ni siku ambayo wataokolewa na moto wa jahannam wataokolewa na na moto wa jahannam ni kwa nini katika huu ulimwengu waokolewe na shari mbalimbali waokolewe na bid'a na aina zake waokolewe na na na, na upotevu mbalimbali mbali. na siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala awapatie janna ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa sababu litibaihim sunnata nabii sallallahu alayhi wasallama kwa sababu hii alfirqa najia wao wanajibidisha kufuata sunna ya nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo hapo ulimwengu wataokolewa na kesho akhira wataokolewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun man amila salihan min dhakrin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba aya zote hizi mbili zaonyesha malipo ya wafasi wa kisawasawa wa nabii sallallahu alaihi watu ambao wanamwabudu Allah anavyostahiki kuabudiwa malipo yao si akhiratu haimaanishi ya kuwa hapa duniani wao watateseka hawafai kupata mazuri hawataishi maisha mazuri malipo yao kwa akhiratu la bali malipo yao mazuri yanaanzia papa hapa ulimwenguni kabla ya wao kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala baada maut vile vile miongoni mwa majina ya ahlu sunnati wal jamaa ni alfirqatu najia ambayo tumezungumzia tumetangulia kuzungumzia na at al-mansurah at-ta'ifatul mansura kipote au kikundi ambacho kwamba siku zote kitapata support nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna moja au nyingine ay ay al-mu'ayyada min Allah tabaraka wa ta'ala ni kikundi ambacho siku zote iko na support ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna moja au nyingine kwa hivyo unaposikia mtu anasema ana min al mansurati insha Allah أنا من فرقة ناجية أنا من أهل السنة والجماعة أنا من السلف الصالح yote hii inarejea au inamaanisha kuwa ni manhaj ni aqida sahihi ya watu wanaofuata manhaji ya nabii sallallahu alayhi wasallama na wema waliotangulia uh, alaihim rahmatullahi wa barakatuh vile vile miongoni mwa majina ya ahlus sunnati wal jamaa ni ahlul ittiba ahl alittiba watu ambao wanajibidisha kufuata manhaji ya Allah subhanahu wa ta'ala manhaji ya Rasul sallallahu alayhi wasallam kama ilivyo ahlul ittiba watu ambao ni wa kufuata wanaofuata manhaji ya Rasul sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo haya ni baadhi ya majina ya ahlus sunnati wal jamaa kwa hivyo ndugu yangu mtazamaji au msikilizaji wakati wowote wa ambao utasikia majina haya yasikuchanganye yasikuchanganye ahlus sunna wa ahlus uh, eh, ahlus sunnati ama ahlus sunna peke yake ama ahlul jamaa ama as-salafu salih ahlul athar ahlul hadith at-ta'ifatu al-mansura al-firqatu an-najiyah ahlul ittiba yote haya ni majina ya kikundi hiki ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasifu ya kuwa wao ni watu ambao wanafuata manhaj na mwenendo wa Rasul sallallahu alaihi wasallam na uongofu ambao alikuwa akifuata yeye na masahaba wake basi baada ya kuyataja hayo tunaingia katika sehemu nyingine muhimu ambapo twazungumzia mambo ya kipekee ya aqida ya alislamia aqida ya ahlus sunnati wal jamaa mambo ya kipekee mambo muhimu ya kipekee ambayo yanapatikana katika akida hii ahlus sunna wal jamaa ambayo huwezi ukaipata katika katika akida zingine khasaisu aqidati ahlus sunnati wal jamaa hii akida ya ahlus sunna au aqida ya Kiislamu ambayo inapatikana katika akida ya ahlus sunnati wal jamaa iko na mambo ya kipekee kadha wa kadha ambayo hayapatikani katika hayapatikani katika miongoni mwa vipote vingine miongoni mwa vikundi vingine na hakuna la ajabu kwa hilo kwa sababu akida hiyo ya ahlu sunna wal jamaa wao hawajifanyii mambo kiholela hawajafanyia mambo kihawa kupitia hawa zao mambo kwa kufuata watu fulani bali wao wanamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam wanafuata wahi aliyoleta Allah subhanahu wa ta'ala alladhi la yatihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfihi wahi ambayo haina kasoro wahi ambayo haina makosa kwa sababu ni kitabu cha Allah maneno yake na vile vile sunna sahihi ya nabii sallallahu alayhi wasallama Mambo haya muhimu hayapatikani kwa vikundi vingine isipokuwa kwa ahlu sunnati wal jamaa. Na miongoni mwa mambo haya ambayo yanapatikana tu kwa ahlu sunnati wal jamaa na hayapatikani kwa vikundi vingine ni salamatu masdari talaqi. Salamatu masdari talaqi. Usalama wa asli ambapo ahlu sunnati wal jamaa wanachukua mafundisho yao. أهل السنة والجماعة ونتجميع كتاب الله سبحانه وتعالى سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم نإجماع السلف الصالح كوا ويما وليتنقليا في أي عقيدة آه، آه، ويما وليتنقليا إذن فهي مستقاة min dhalika an-nab'i safi ba'idan an kadri al-ahwa'i wash-shubuhat kwa hivyo manhaji hii ya ahli sunnati wal jamaa tunachukua kwa chemchemi safi hiyo ya kitabu na sunna ya nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo iko mbali kabisa na matamanio ya nafsi wala shubahat za aina yoyote na sifa hii ya usalama wa masdar ya kupata aqida safi ni kwa ahlu sunna wal jamaa peke yake kwa sababu tunapokuja kwa alyahudu wan nasara ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah hawa wasiokuwa waislamu wao wamekosea pakubwa katika manhaju talaqi sehemu ambao wanachukua akida zao wanachukua mafundisho yao kwa namna ambavyo kwamba kuna watu wasiokuwa mitume wa Allah ambao ni ulama wao na ubadu wao watu ambao wanaonekana ni wacha Mungu wakawawekea wao vitu ambavyo kwamba wamewahalalishia na vingine ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha wakawaharamishia ndio maana Mtume الله عليه وسلم alipomwambia yule sahaba maneno kama haya, sahaba akasema sisi hatuwafanyi kuwa ni wingu ni, ni miungu. Hii ni kabla ya kusilimu kwake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, "Je, wao hawaharamishi halali na kuhalalisha haramu?" Basi hivyo ndivyo kuwafanya wao kuwa ni miungu. Ama asufia vikundi vingine ambavyo kwamba viko ndani ya umbrella ya Kiislamu na wamehalifu manhaji ya sunna wal jamaa utakuta kuwa wana kasoro zao vile vile kuna watu ambao wanachukua ahkam zao wanachukua akida zao kutokamana na almanamat watu mtu asema nilikuwa kwa usingizi shekha kanikujia akanambia hivi akanambia vile kwa hivyo wao wana base mafundisho ya dini yao kupitia kupitia ndoto na kupitia ilhamu wanavyodai ni fikra tu mtu amemkujia na kadhalika na kadhalik inakuwa mtu anachukua msingi ambayo inakinzana ina, ina na msingi wa ahlu sunnati wal jamaa vile vile uh, tuko na hawa arrafidha arrafidha ambao hawa منهج التلقي عندهم ما يزعمون أنهم موجود في في الجفر يكون e, wanachukua mafundisho ya dini yao kutokamana na kutokamana na maimamu wao kwa namna ambavyo kwamba baadhi yao wanadai hawa maimam ni bora hata kuliko mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wanadai ya kuwa hawa maimam ni maasumun kwa hivyo wao manhajut talaqi Eh, au asli ya mafundisho ya dini yao ni kutoka kwa watu ambao wanawaita kuwa ni maimam na mara nyingi utakuta kuwa hata yale ambao marafidha wanasema Imam Jaafar as-Sadiq amesema au Imam Muhammad, eh, Musa al-Kadhim amesema au Imam Hussein amesema utakuta mara nyingi ni kuwasingizia wale maima wala hakuna sanad yoyote ya kuonyesha kuwa imam amesema jambo kama lile ambalo kwamba inakhalifiana na manhaj ya ahlu sunnati wal jamaa kwa sababu maimam hawa ali radhiallahu anhu Hussein na wajukuu wao wote walikuwa katika manhaji ya ahlu sunnati wal jamaa jambo la mwisho la kumalizia ya kuwa manhaji ya ahlu sunnati wal jamaa annaha taqumu أنها تقوم على التسليم لله ولرسوله manhaji ahli sunna inasimama katika msingi ya kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake dhalika liannaha ghaibun walghaibu yaqumu ala taslim kwa sababu aqida ni jambo ambalo kwamba ni ghaib jambo ambalo kwamba hakuna alijualo isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe ni ghaib Kiama ni ghaib, janna ni ghaib, nar ni ghaib, hatuwezi kuona. Ndio maana ni lazima mtu kufuata kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na sunna ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili kuepuka confusion, ili kuepuka kujicontradict kwa mambo mbalimbali. Asema al-Imam الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام na mwanadamu haiwezi hawezi akawa na thabati katika dini yake mpaka ajisalimishe yeye kwa Allah subhanahu wa ta'ala asalimu amri na ajisalimishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo kuamini ghaib kuamini vitu visivyoonekana visivyoonekana ni min a'zami sifati almu'minin ni miongoni mwa sifa kubwa za waumini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwasifu nayo aliwataja kwa uzuri nayo katika kitabu chake aliposema Allah subhanahu wa ta'ala alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghayb mwanzo wa suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala ametaja sifa za waumini ametaja sifa za makafiri ametaja sifa za munafikun na sifa ya kwanza ambayo anaitaja miongoni mwa sifa za waumini ni wale ambao wanaamini ghaib wanaamini mambo ambayo wao hawajawahi kuyaona lakini wana matarajio ya kuwa watakuja kuyaona kama vile tuna matarajio biidhnillah tabaraka wa taala tutakutana na nabii sallallahu alayhi wasallam katika janna tutamuona Allah subhanahu wa ta'ala katika janna biidhnillah tabaraka wa taala na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni miongoni mwa hao watakaopata hiyo bahati kwa hivyo ili mwanadamu aamini ghaib kisawa sawa ni lazima tu yeye aweze kufuata Qur'an na sunna ya Rasul sallallahu alaihi wasallam pasina na hilo basi atakuwa na mwenye contradict siku zote kwa hivyo tabarak tبارك وتعالى kwa leo tutasimamia hapa na Allah subhanahu wa ta'ala akitupatia taufiki nyingine katika darasa yetu tutakayofuatia tutaendeleza mazungumzo yetu katika mambo haya muhimu ambayo yanapatikana mambo ya kipekee yanayopatikana kwa ahlu sunnati wal jamaa yasiyopatikana kwa vikundi vingine na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie ni miongoni mwa ahlu sunnati wal jamaa na atukutanishe na mtume wake sallallahu alaihi wasallam na tujalie ni miongoni mwa watakaomuona Allah jalla jalaluhu wajazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh